Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված համանդրական բարեփոխումներին։ Ընդունելություն ԼՂ նախագահի մոտ։ Հանրապետությունում այս տարի հակարդային կանխարգելման միջոցառումները սկսվել են ավելի վաղ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում հայկական պատվիրակությունը գերմանական կողմից հրավեր չի ստացել մասնակցելու Ադրբեջանի պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 24-ին եւ լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հան 17 տիպի նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված համանդրական բարեփոխումներին։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները, օրենսդիր, գործադիր եւ դատական թևերի ներկայացուցիչներ։ Հանդես գալով ներկաների արչեւ հանրապետության նախագահն իր խոսքում ասաց. Ավելորդ է ասել, թե այնինչ նշանակություն եւ կարեւորություն ունի մեր պետության համար։ Ինչպես գիտեք, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունները եւ արտախորհրդարանական մի շարք քաղաքական ուժեր դիմել են հանրապետության նախագահին համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով ինչին ես դրական եմ արձագանքել եւ ստորագրել եմ համապատասխան հրամանագիր։ Ցանկացած պետությունում մեր երկրում եւս հասարակական հարաբերությունները անընդհատ փոփոխվում են, պահանջելով իրավակարգավորման նոր լուծումներ, որոնցից մի մասը առաջացնում են համանadrական փոփոխությունների անհրաժեշտություն։ Ակնհայտ է, որ նման փոփոխությունները չեն կարող ինքնանպատակ լինել եւ պետք է արտացոլեն ժողովրդի կամքն ու շահերը երկարաժամկետ հերանեկարում ապահովելով պետության կայուն ու ժողովրդավարական զարգացումը։ Այդ համանadrական բարեփոխումների հիմքում պետք է դրվի ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության հետագա ամրապնդումը, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռումը, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացումը։ Վերջին տարիներին Արցախի Հանրապետությունը միացել է մարդու իրավունքների ոլորտի մի շարք կարևորագույն միջազգային փաստաթղթերի, որոնցով ստանձնած պարտավորությունները իրենց համանդրական արտացոլումը պետք է ստանան։ Արցախի Հանրապետությունը պետք է շարունակի էական քայլերով առաջ ընթանալ ժողովրդավարական իրավական պետության ամրապնդման ճանապարհին, որտեղ մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները հանդիսանում են բարձրագույն արժեք։ Մեր երկրում համանadrական բարեփոխումների իրականացմանը նոր թափ են հաղորդել Մայր Հայաստանում տեղի ունեցած համանadrական զարգացումները։ Արցախի եւ Հայաստանի կենսագործնեության առնչվող շատ հարցեր սերտ փոխկապակցված են եւ ակնհայտ է, որ երկու հայկական հանրապետությունների իրավակարգավորումները պետք է հուսալի հիմք հանդիսանան մեր միասնություն ավելի ամրապնդելու համար։ Սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում համանadrաիրավական ինստիտուտների մեխանիկական վերարտադրություն։ Համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը պետք է մշակի նախագիծ, որը առավելագույնս է հաշվի առնում Արցախի հանրապետության առանձնահատկությունները։ Որպես բարեփոխումների նպատակ այսօր կարող եմ առանձնացնել կառավարման արդյունավետ համակարգի սահմանումը զերծ ներքին հակասություններից եւ լիազորությունների կրկնությունից, իշխանության բաժանման եւ հավասարակշռման կառուցակարգերի, մասնավորապես օրենսդիր, գործադիր եւ դատական թևերի լիազորությունների հստակ ձևակերպված զսպող եւ հակակշռող մեխանիզմների սահմանումը Մեր նպատակն է Արցախի հանրապետության եւ նրա յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգության ապահովման հիմքերի ամրապնդումը, հիմնական իրավունքների իրականացման ապահովումն ու պաշտպանությունը, ինչը ենթադրում է նաեւ մեր դատական իշխանության, անկախության ու անաչառության գործուն երաշխիքների սահմանում։ Սամանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հատուկ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի նաև տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի կատարելագործման հիմնահարցը։ Անհրաժեշտ է համանadrական եւ օրենսդրական ճիշտ լուծումներ գտնել այստեղ, հիմնական շեշտը դնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերի բարձրացման եւ լիազորությունների ընդլայնման վրա։ Մեր պետությունը անկախ իր կարգավիճակից ընտրել է ժողովրդավարությունը որպես բարձրագույն արժեք, ինչն արձանագրում է նաեւ Արցախում համապետական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող տարբեր երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների դիտորդները։ Բացառություն չպետք է լինեն նաև համանadrական բարեփոխումները։ Այն բավականին ակտիվ գործընթաց է եւ ենթադրում է լայն հանրային քննարկումներ տարբեր քաղաքական ուժերի եւ մասնագետների ներգրավման։ Անհրաժեշտ է անել ամեն ինչ այդ գործընթացը թափանցիկ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում անցկացնելու համար։ Կրկնում եմ, Ցանկացած փոփոխություն կատարելիս պետք է ելնել երկրի անվտանգության, ժողովրդավարության եւ հասարակության համախմբվածության ամրապնման հրամայականից։ Դա պարտավորեցնում է հանրային եւ պետական շահը վերդասել ամեն ինչից։ Արցախի հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ հենց ինքն է որոշում իր ապագան։ Մեր ժողովրդի արժեհամակարգը, նրա պատմությունը եւ անցած ուղին, լավատեսությունը եւ սեփական ուժերին ապավինումը թույլ կտան նրան կատարել ճիշտ ընտրություն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության փաստաբանների պալատի պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Արա Զոհրաբյանի գլխավորությամբ։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ Հանդիպմանը արծարծվել են Արցախի եւ Հայաստանի համապատասխան կառույցների փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր։ Նախագահն ընդգծել է նման համագործակցության օգտակարությունն ու պահանջվածությունը մեր հանրապետության համար։ Այսօր ԼՂ նախագահի հետ կայացած հանդիպմանն ամփոփվել են համագործակցության շրջանակներում իրականացված աշխատանքները։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զոհրաբյանը։ Մասնարապես պաստաբանական դպրոցի հարթակով արդեն հերավար ուսուցման հնարավորություն է ստեղծվել եւ 1.5 տարվա մեջ արդեն 9 լղը դիմորդներ սովորում են պաստաբանական դպրոցում։ Ընդ որում նրանցից 3-ը անվճար, իսկ մյուսները սովորում են 50% զերծով, այսինքն այդ հնարավորությունը ստեղծվել է լղը դիմորդների համար։ Նաեւ լղը պաստաբանների պալատի համար վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպել, ինչպես արկա տեղում, մենք մի քանի անգամ այցելել ենք այստեղ, նաեւ հերավար, այսինքն համապատասխան ինտերնետի միջոցով այդ հնարավորությունը ընձեռվել է։ Դրան գումարած իրավական ակտերով ենք օգնել Դեղապաստաբանների պալատին, նրանց համար կայք է ջեջ ենք ստեղծել եւ դրամադրել, եւ այսօր նաեւ այստեղ ենք զինվորների հետ շփման համար։ Մենք գիրք զինվորի նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել 800-ից ավել գրքեր ենք այսօր փոխանցելու զորամասեր, փորձել ենք նաեւ արտական դիրքերում մեր ընկերների հետ շփվել։ Նրանց իրավունքները բարձաբանող թերթիկներ ենք նրանց տրամադրելու, խոսել ենք նրանց իրավունքների մասին եւ ամենակարևոր արժանապատվություն հարգելու համանդրական հիմնական սկզբունքի մասին։ Պայմանավորված եղանակային բարենպաստ պայմաններով այս տարի հանրապետության հացադիկայիների դաշտերում առատ բերք է ակնկալում։ Հիմնական խոչընդոտը հնարավոր հրդեհներն են, որոնց կանխարգելման ուղղությամբ միջոցառումներն սկսվել են ավելի վաղ, քան նախորդ տարիներին։ Մարտի սկզբին ԼՂ վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությանը հաջորդել են գյուղնախարարի եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախագահությամբ խորհրդակցությունը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի կողմից պետական հակարդային տեսչությանը տրված հանձնարարականների համաձայն վերջիներս շրջվարչակազմերի գյուղատնտեսության բաժիների պատասխանատուների հետ ուսումնասիրել եւ քարտեզագրել են հրդեհավտանգ հողատարածները, հստակեցրել յուրաքանչյուրի անելիքները։ Նշված աշխատանքների հիման վրա ԼՂ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված հրդեհական խարգելիչ միջոցառումների համակարգման աշխատանքային խումբը շրջայց է կատարել Մարտակերտի եւ Ասկերանի շրջանների հացահատիկայների դաշտերում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանի որոշվել են հակահարդային կանխարգելիչ միջոցառումների ուղղությամբ անելիքները հակարդային անվտանգության միջոցառումները անցած տարվա կատարած թույլ տվեցին մեզ արձանագրելու, որ կարողացանք մեծ չափով վնասը կանխարգելել, բայց վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ավելի վաղ իրականացնելու դեպքում մենք կարող ենք ավելի լավ հաջողություններ գրանցել։ Քանի որ խոտածածկույթը դեռ փոքր են, պայքարը առաջինը պետք է լինի դեղորայքների միջոցով։ Մենք կրկնակի ստուգումների ընթացքում արդեն կորոշենք, եթե կբավարարվենք, կբավարարվենք, բայց իմ կարծիքով պետք է մենք մայիսին դելի որոշակի միջոցառումներ իրականացնենք։ Մնում է հուսալ, որ մեր հողօգտագործողները այսքան ուշադրությունից ու հոգացությունից հետո, որ ցուսաբերում է պետությունը իրենց նկատմամբ, կհիշեն նաև իրենց պարտականությունների մասին։ Հակառակ պարագայում չեն կունենա սպասվելիք արդյունքը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում կարևոր է Վրաստանի աջակցությունը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին ուղղված հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանլիձեի հետ համատեղ ասուլիսում այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախարար Միխայել Ջանելիձեն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Վրաստանի արտգործնախարարին ուղեկցում էին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Ռոբերտ Հարությունյանը, Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանը։ Նախարարը ցաղկեպսակ է դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին եւ ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ 1 րոպե լրությամբ արտահայտելով հարգանքը։ Ռուսաստանը չի կարող ընդունել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն խոսքերը, որով նա Մինսկի խմբի որոշ համանախագահների մեղադրում է իրենց գործողություններով հակամարտության սառեցմանը նպաստելու մեջ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը եւս լուծում է փնտրում այս բարդ իրադրության մեջ, որը երկկողմ հարաբերություններում երկար տարիների վեր շարունակում է մնալ որպես լրջագույն խնդիր։ Մենք իսկապես ցանկանում ենք, որ այս խնդիրը վերջապես հեռացվի օրակարգից, ասել է Զախարովան, հավելելով, որ այդ ամենը պետք է արվի միջազգային իրավունքի, հավասարության եւ փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում հայկական պատվիրակությունը որևէ հրավեր չի ստացել գերմանական կողմից մասնակցելու Ադրբեջանի պատվիրակության հետ հանդիպման։ Այս մասին ասել է հայկական պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը անդրադառնալով ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներին, թե ապրիլին Բեռլինում կայանալու է հանդիպում վեհաժողովում երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողում հայկական պատվիրակությունը նման հրավեր չի ստացել, ասել է Հերվինե Նաղդալյանը։ Նշենք, որ չի բացառում, որ սա ադրբեջանական կողմի հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, առանձին վայրերում քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է